Ասպրամ, ուրախ եմ ողջունել քեզ մինչև 18-ի տաղավարում, այսօր հյուրի կարգավիճակում, ավարտվեց հերթական ուսումնական տարին, ամփոփելով այն, ինչպիսին էր Այս ուսումնական տարին շատ հետաքրքիր էր, շատ ակտիվ էր միջոցառումների եւ բոլոր ասպարեզներում։ Հետաքրքիր տարի էր, հուսով եմ հաջորդ տարին ավելի հետաքրքիր կլինի։ Դու կարծեմ մասնակցել ես բազմաթիվ ասմունքի մրցույթների եւ գրական գեղարվեստական նման միջոցառումներում ակտիվ ես։ Ինչ են տալիս նման միջոցառումները։ Նման միջոցառումները շատ բան են տալիս։ Առաջինը մենք ծանոթանում ենք մեր գրականության գոհարներին, բացահայտում ենք նոր աշխարհ, որովհետև ամեն մի ստեղծագործության մեջ բանաստեղծը դրել է իր հոգին, եւ դու կարդալով այդ բանաստեղծությունները անգիրանելով մտնում ես նրա հոգեվիճակի մեջ եւ այդ բանաստեղծությունները հետագայում քեզ շատ պետք են գալիս։ Երբ թերթում ես գիրքը, երբ պետք է մեկ բանաստեղծություն ընտրես, այդուհանդերձ մեկը չես ընթերցում, ընթերցում ես բազմաթիվ բանաստեղծություններ եւ եւ ընթացքում տեղեկանում ես, նաեւ ստացվում է, որ շատ բանաստեղծությունների ես ճանոթանում, սիրում ես այդ ընթացքում, սկսում ես կապվել այդ բանաստեղծությունների հետ։ Որովհետեւ յուրաքանչյուր բանաստեղծություն ունի իր գույնը, ինչպես ասել է Համոսայանը, նրան անվանել են խոսքի նկարիչ եւ իրոք նրա ստեղծագործությունները կարդալով բնության հասարակ մի բան է, ինչ տեղի ունենում բնության մեջ, նա քեզ ներկայացնում է լրիվ ուրիշ տեսակետից։ Եվ թվում է, թե խոսում է բնության այս կամ այն ծախ Եթվում է թե ծառը, ծաղիկը, քարը, նրանք խոսում են քեզ հետ։ Այո, շատ հետաքրքիր է լինում։ Մասրենու հետ։ Այո, <laughs> կամ անձրևը, երբ նա նկարագրել է կաթիլ, կաթիլ, ինչպես է իջնում։ Ուսումնական տարին նույնպես լավ է ավարտել։ Այո, բայց այդքան էլ գոհ չեմ արդյունքներից։ Համեժան դեպս երևի քո սխալները արդեն վեր ես լուծում, ժամանակ կա սխալները վերլուծելու եւ հաջորդ ուժերով ուժերով կսկսես։ Ասպարան հիմա հանգստանալու ժամանակա ընթացք է, ամառ է, ինչպես ես նախընտրում հանգստանալ։ Շատ լավ են անցնում իմ ամառային արձակուրդները, ես շատ գոհ եմ։ Ես նախընտրում եմ ընկերական շրջապատում անցկացնել ամառային արձակուրդները, ինչու՞ չէ նաև բնության գրկում։ Դրա համար ամենաշատ նախընտրում եմ ճամբարներ, բայց ցանկանում եմ նաև ճանապարհորդել այս ամառ, որովհետև ուզում եմ տեսնել ինչպես են ապրում ուրիշ երկրներում։ Ծրագրերում կա։ Այո, կան, բայց սիրում եմ նաև գյուղ գնալ, որովհետև այնտեղ ունեմ շատ ընկերներ եւ գյուղը հանգստի ամենալավ միջոցներից մեկն է։ Հանգստանալու կտրվելու աշխարհից եւ ամառը ամենաճիշտ պահն է երևի գյուղ գնալու։ Այո, որովհետեւ այնտեղի կյանքը ուրիշ է։ Այնտեղ ինչպես է մարդիկ ապրում։ Օրինակ շատ ընկերներ ունեմ գյուղում, նրանց շարքում կան տաղանդավոր երեխաներ, բայց նրանք ընդհանրապես հնարավորություն չունեն իրենց տաղանդը զարգացնելու, ինչ շատ վատ է։ Դա ցավալ է, այո, ցավալ է, բայց են հանդիպում գյուղերում շնորհալի երեխաներ։ Շատ շնորհալի երեխաներ են ու պետք է ինչ որ կարող ես օգնել այդ երեխաներին, որպեսզի նրանք նույնպես կարողանան զարգացնել իրականացնել իրենց տաղանդը։ Ես առնչվելով նման երեխաների հետ փորձում եմ իմ հնարավորությունների սահմաններում օգնել նրանց, բայց շատ կցանկանայի, որ գյուղերում նույնպես բացվեն այնպիսի կենտրոններ, ինչպիսին հիմա քաղաքում անկապտանեկան ստեղծագործական կենտրոնն է, մշակութային կենտրոններ, այո, որտեղ երեխաները կարող են իրականային զարգանալ։ Այո։ Ասպրամ, իսկ հետաքրքիր է քո տարիքի երեխայի համար հենց հանգստի առումով կամ կրթության կամ ցանկացած առումով ինչի պակաս է զգացվում։ Դու մեկ խնդիր առաջադրեցիր՝ գյուղերում երեխաների զարգացման, իսկ ընդհանրապես Արցախում ինչը կուզեի ավելանար։ Ստեղծվել լիներ, որ միջև հիմա չկա, ասենք, հենց երեխաների համար։ Շատ կուզեի, որ խաղահարապարակներ բացվեն երեխաների համար, որովհետև շատ քիչ են այդպիսի վայրերը, սակայն ամեն մի անկյունում մի խանութ են բացում։ Դա մի քիչ ճիշտ չեմ համարում եւ շատ կուզեի, որ մեր զբոսայգին մի հատ է, չէ, շատ կուզեի դրանց նրանց թիմն էլ ավելանար, որովհետև երեխաները իրենց լավ են զգում։ Այո, շատ լավ հանգստանում են։ Ասպրամ նշեցիր, որ ընկերների հետ ես նաև ծիրուն ժամանակ անցկացնել, որպես փորձի փոխանակում ընկերների հետ նաև կիսվում ես այն ամենով, ինչ դու անում ես ընթացքում, կամ ասենք ինչ կարող ես հենց մեր ունկնդիրներին անգստի որ ձևը կարող ես նրանց առաջարկել, այսպես ասեմ։ Ես առաջարկում եմ նրանց շատ չնստել համակարգչի առջև կամ Գոնե համար, այո, դուրս գալ բակ, խաղալ ընկերների հետ, չէ որ մանկություն անցնում է, իսկ եթե մանկություն անցնում է դու այն համակարգչի առջև ես անցկացնում, հետո հիշելու բան շատ շատ քիչ է լինելու։ Օրինակ մենք ընկերներով շատ զվարճալի բաներ ենք անում եւ շատ հետաքրքիր է անցնում։ Այդպես հիշողություններն էլ են մնում, ժամանակ անցնում է, բայց հիշող հիշողությունները մնում են։ Շնորհակալություն Ասպրոն, քեզ հաճելի տպավորություններով հանգիստ եմ մաղթում եւ որ այդ հանգիստը նաեւ նպաստի քո ուսումնական տարվա ընթացքում թույլ տված սխալները հիմի բերելու եւ նոր ուժերով սկսելու նոր ուսումնականը։ Շնորհակալություն։ Մերմեծերը չգիտես ինչու Ուզում են նորից փոքրանալ Ամեն փոքրիկ այս աշխարում Ուզում է որ շուտ մեծանա Իսկ մեծերը չգիտես ինչու Ուզում են նորից փոքրանալ mal, Աննա, ինչպես ես ավարտել ուսումնական տարին։ Ուսումնական տարին ավարտել եմ միջին գնահատականներով։ Ունես նախընտրած առարկաներ։ Ես սիրում եմ անգլերենը, ֆիզկուլտուրա, գրականությունն եմ շատ սիրում, հայոց պատմությունը։ Փաստորեն հումանիտար առարկաներն եմ սիրում։ Իսկ մասնագիտություն ընտրել ես արդեն։ Ես ուզում եմ դառնալ դիզայներ։ Ինչպես ստացվեց, որ որոշեցիր դիզայներ դառնալ։ Ես սիրում եմ ձեռքի աշխատանքները, սիրում եմ ձևավորել հագուստ կամ սեղան Իսկ կոնկրետ հագուստի դիզայնով ես ուզում զբաղվել, թե ինտերիերով։ Ինքդ, ասենք, երբ քեզ համար ինչ-որ նոր շոր ես առնում, ցանկանում ես ինչ-որ բան փոխել։ Չեմ փոխում, բայց ես ընդունում եմ այնպես հագուստ, որը գեղեցիկ լինի եւ ձևավորված լինի։ Ասենք, ինչպիսի հագուստ ես սիրում, ինչ սկզբունքով ես ընտրում հագուստը թեթև լինի, գեղեցիկ, վարգույներ այդքան շատ չեմ սիրում։ Մաննա հիմա ամառային արձակուրդներն են եւ յուրաքանչյուր երեխա ընտրում է ինչպես դրանք անցկացնել, ինչպես օրը հագեցնել։ Ես գնացել եմ մեր բարեկամների մոտ Մարտունի, այնտեղ ողավազաներ կա, այնտեղ անցկացել եմ իմ օրերը։ Էլ ինչ հանգստի անձևեր կա, որ դու կցանկանայիր կամ կուզեիր նա որ ցուն լիներ այդ կերպ հանգստանալ։ Ես կուզեի անցկացնել ծովափում գնալ ճամբար։ Ճամբարում չես եղել։ Չէ, բայց պետք է գնամ։ Ես պատրաստվում եմ գնալ ճամբար Սևանալոջի ափին։ Իսկ ինչ ես կարծում։ Ճամբար գնալուց հետո դու կփոխվես։ Ճամբար գնալուց հետո երեխաները փոխվում են այն առումով, որ դառնում են ինքնուրույն, ավելի պատասխանատու, ուզում են ամեն ինչ ինքնուրույն անել, քանի որ իրենց փոխային ոչ ոք չի անի այնտեղ։ Թեկուզ սենյակը կարգի հարավիրելու կամ ինքնուրույն ինչ որ ճաշ ճաշ պատրաստելու առումով։ Իդեպ ճաշ պատրաստելու մասին սիրում ես օգնել մայրիկի խոհանոցում։ հա, Ես սիրում եմ մայրիկին օգնել խոհանոցում։ Արդեն ինքնու ինչ որ բան պատրաստում ես առանց մայրիկի օգնության։ Այո, ես պատրաստում եմ մի քանի բան։ Մանանա, քո տարիքում շատ կարևոր է ընկերներ ունենալը, ում հետ կարող ես գաղտնիքներով կիսվել կամ ժամանակ անցկացնել։ Դու ինչպես ես ընտրում ընկերներիդ։ Ես շատ մոտ եմ մեր բակի երեխաների հետ։ Նրանց հետ եմ կիսվում, նրանց հետ եմ ինչ որ որտեղ գնում։ Այսինքն ամենահավատարիմը այս պարագայում այն ընկերներն են, ում հետ միասին ես մեծացել։ Իսկ նրանց մեջ ինչն ես գնահատում ընկերասիրությունը, հավատարմությունը։ Միասին ինչ եք սիրում անել ընկերներ։ Մենք սիրում ենք խաղեր խաղալ գնդակով, սիրում ենք հավաքում դպրոցներով միասին գնալ, երբ ինչ որ տոներ են լինում, մենք միասին ենք դուրս գալիս։ Մանանա, իսկ որպես դեռահասի քեզ ինչ որ բան կա, որ չի հերիքում մեր քաղաքում, ինչ որ բան կցանկանայի, որ ավելանար, հենց ժամանակ անցկացնելու առումով կամ Ցանկանայի ավելի շատ զբոսավարի լինել երեխաների համար։ Կուզենայի, որ մեր բակում խաղապարակ լիներ, որտեղ ավելի փոքր երեխաները կարողանային խաղալ, զբոսնել։ Մանանա, իսկ ասեն քո տարեկից ընկերներին հանգստի ինչ ձև կառաջարկեիր ինքդ Ես կաչարկեի արժակուրդների ընթացքում չմոռանալ ընթերցել եւ հաճախ լինել բնության գրկով։ Շնորհակալություն մանանա քեզ հագեցած արժակուրդներ ենք մաղթում եւ որ դպրոցում հաջորդ տարի ավելի մեծ հաջողություններ ունենաս։ Շնորհակալություն։